Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Lipanje 1517. godine. Iz Malake, luke i grada na malajskoj strani Malajskog prolaza isplovilo je osam brodova. Šest godina prije portugalska ekspedicija osvojila je Malaku, tada grad od oko 120 tisuća stanovnika, ključnu luku za trgovinu s dalekim istokom. U lipnju 1517. Portugal je odlučio krenuti dalje. Na brodove je ukrcano nekoliko pilota ili peljara iz Kine koji su tu flotu trebali odvesti do novog bogatog odredišta. Malaka je bila ključna luka za robu iz Kine. Sada je Portugal htio doći na sam izvor tog bogatstva. Najveća nagrada trebali su biti začini koji su stizali iz te zemlje. Na jednom od brodova bio je Giovanni da Empoli, glavni portugalski trgovački agent. Uz njega na tu ekspediciju pošao i Tome Pireš, na glasu kao jedan od najvećih europskih poznavatelja dalekog istoka. Flotom od osam brodova zapovjedao je Farnao Pereš de Andrade. 15. za kineski peljari doveli su flotu do otoka Tunmen na ušću Piserne rijeke. Kinezi tu rijeku nazivaju Zhu ili Zhujiang. Prvi susret s Kinezima nije prošao najbolje. Portugalska flota dočekana je pucnjavom s kineskih brodova. Samo su brodovi koji su imali dopuštenje mogli pristati u kineskim lukama. Brodovi evropljana to dopuštenje nisu imali i smatrani su piratima. Pucnjava nije oštetila portugalske brodove koji su se usidrili i lokalnim kineskim službenicima poslali poruku da je flota došla kako bi poslanika, kojeg je poslao kralj Portugala, poslala na put prema prijestolnici kralja Kine, kako bi isporučio pisma mira i prijateljstva. Zatraženo je da se flota pusti u luku Kanton. Kineska strana nije poslala odgovor. Poruka je trebala prvo otići u pokrajinsko središte, onda i na dvor samog kineskog cara. Andrade je čekao do kraja rujna kada je odlučio bez dopuštenja uploviti u kanton. Što se dalje događalo opisuje Roger Crowley u knjizi Začin, nadmetanje 16. stoljeća koje je oblikovalo moderni svijet. Kad su se usidrili, Portugalci su napravili još pogrešnih koraka. Proslavili su dolazak razvijanjem zastava i ispaljivanjem topničke salve. To je odmah uvrijedilo gradske službenike, topovi su mogli otvarati vatru samo u ratu i dovelo do konsternacije. Pokrajinski potkralj Chen his nije bio u gradu. U međuvremenu, što se moglo napraviti s nametljivim posjetiteljima koji nisu imali dozvolu za dolazak i koji nisu znali ništa o protokolu? Pireš je bio pažljiv i obazriv čovjek, ispričao se za vatru iz topova. Portugalci su mislili da je to znak poštovanja i kineski običaj, jer su ih tako u Malaki dočekali kineski trgovci. Službenici umjerenitim riječima poslali su poruku pod kralju. U međuvremenu Pireš je zabranio svojim ljudima da se iskrcaju na obalu. Ubrzo je nakon toga potkralj je došao u kanton. Portugalci su zaprepašteno promatrali njegovu povorku. Svile i pozlate na zastavama bilo je toliko da je bilo jasno da je Kina bogata zemlja. Prije nego što im je dopušteno da priđu pod kralju, Portugalcima je objašnjeno kako se trebaju ponašati. Roger Crowley piše. U zakazani dan Empoli je, praćen sjajno odjevenim ljudima, ispred kojih su išli trubači, otišao u svečanu posjetu potkralju s porukom da Portugalci žele uspostaviti prijateljstvo i upoznati velikog vladara kakav je kralj Kine. Nije postajao presedan u zbirci pravilnika knjizi o vladanju dinastije Ming da bi Volanđi, Franci, kako su ih nazivali u Kini, dobili pravo ulaska u Srednje kraljevstvo. Također nije bilo presedana za ton poruke koja je pretpostavljala da između vladara Portugala i Kine postoji jednakost. Ali dužnosnici su se složili da pošalju poruku caru. U međuvremenu Portugalcima je dopušteno da se iskrcaju na kopno i dana im je kuća blizu vode kako bi mogli nastaviti s trgovinom. Osam je Portugalaca s Pirešom došlo živjeti u toj kući. Pored trgovine bavili su se i špionažom. Jedan se uspio ubaciti u grad i nabrojati 90 obrambenih kula. U listopadu portugalska je posada počela obolijevati od kolere. Jedan od njezinih žrtava bio je Empoli. Tada je Andrade nakon godinu dana boravka na ušću Biserne rijeke odlučio otići. Pireš i malena posada koja se iskrcala ostali su čekati. Čekali su do kraja 1518. Onda i cijelu sljedeću godinu. Onda je u ušće Biserne rijeke došla nova portugalska flota koju je vodio Andradeo brat Simao. Farnao je bio obziran čovjek, njegov brat nije. Simao je smatrao da se u Kini može ponašati onako kako su se Portugalci ponašali u Africi i Indiji. Kada je došao, počeo je na otoku Tunmen graditi utvrdu. Roger Crowley piše. Andrade onda još više uvrijedio domaćine kad je podignuo vješala i objesio jednog od svojih mornara. Samo su Kinezi mogli osuditi na smrtnu kaznu u svojoj zemlji. Kada je dužnosnik došao prikupiti carinu, Andrade ga je napao i bacio njegov šešir na zemlju. Što više zabranio je drugim azijskim trgovcima da iskrcaju svoju robu prije nego što Portugalci prodaju svoju. Monopol na trgovinu bio je trajna fiksacija Portugalaca. Priče o njihovom ponašanju množile su se i širile. Rečeno je da su otimali djecu ili možda su ih kupovali. U luđim verzijama to su radili kako bi ih jeli. U službenoj povijesti dinastije Ming pisalo je da su Portugalci otišli toliko daleko da su grabili djecu za hranu. Također se tvrdilo da su pekli i jeli pse. Andradeova ekspedicija uništila je sav dobar posao njegovog brata, kroz nekoliko dana njihovo grozno ponašanje priskrbilo im je reputaciju pirata i neprijatelja, a ne prijatelja i saveznika. Fulanđi su postali fangui, barbarski vragovi. Tome Pireš konačno je 23. siječnja 1520. krenuo na put prema Nanjingu, gdje je bio car. Prešao je 1900 km na konju i pješice, onda brodom po 1600 km dugom velikom kanalu. Na dvor cara Zhang Dea iz dinastije Ming došao je u veljači. Odmah je sve pošlo po kriju. Pereš je imao dva pisma. Jedno je napisao Fernao Pereš de Andrade. Ono je bilo uljudno i poštovalo je protokol i drugo od kralja Manuela, koje je pretpostavljalo da su portugalski kralj i kineski car jednaki vladari. To je izazvalo sumnjičavost na dvoru. Na Portugalce se opet počelo gledati kao na špijune. Zheng De je, kako to piše Crowley, čak blagonaklono gledao na te neuke barbare. Ali visoki službenici dvora počeli su spominjati da su Portugalci zauzeli Malaku, da su i u Kini njihove namjere nečasne. Onda je 21. svibnja umro car Sljedećeg dana piraš je poslan natrag u kanton. Tamo je došao neobavljenog posla u rujnu, nakon što je prešao put od skoro 3700 km. Pireš je u Kini bio već četiri godine. U kantonu je zatekao još goru situaciju od one koje je ostavio za sobom. Roger Crowley piše. Dok je izbivao iz kantona, dionice Portugalaca pale su još niže. U Malaki su dobre vijesti o misiji Fernaua Pereša de Andrade u proljeće i ljeto 1521. ohrabrile bujicu novih trgovačkih inicijativa, baš kada je nakon careve smrti izdana zapovjed da se zabrani ulazak strancima u Kinu. Vrijeme potrebno za dolazak informacija dovelo je do toga da Portugalci povjeruju da je Fernaova misija dovela do toga da budu dobrodošli u Kinu. Flota koja je u proljeće došla do otoka Tunmen našla se okružena flotom kineskih džungi. Oni koji bi došli u kanton kako bi trgovali, uhapšeni su. 40 dana su Portugalci bili zatočeni na Tumenu. Tri su broda pokušali proboj 7. rujna. Bilo je to samo dva tjedna nakon što se vratio Pireš kako bi se suočio s bijesom gradskih službenika. I nakon hapšenja novih portugalskih pridošlica, Pireš je uspjevao održati pristojne kontakte s dužnosnicima u kantonu. No ni to nije dugo trajalo. Kineski dužnosnici tražili su od njega da piše kralju Manuelu i traži odlazak Portugalaca iz Malake. A Portugal nije prestao sa slanjem brodova u Kinu. U travnju 1522. skočina u Indiji isplovila su četiri broda za Kinu. Na jednom od tih brodova bilo je i kraljevo pismo kojem se traži sporazum o prijateljstvu i pravo na gradnju tvrđave na Tunmenu. Ta je flota s još dvije džunke natovarene paprom i s oko 300 vojnika isplovila iz Malake u lipnju. Kada su došli do biserne rijeke u kolovozu, čekala ih je kineska flota došlo je do okršaja. Portugalci su izgubili dva broda i zarobljeno ih je 42. Nakon tog okršaja došao je red da i Tome Pireš bude uhapšen. Glavu mu je spasio status veleposlanika. Za njegovo pogubljenje bilo je potrebno odobrenje cara. Ostali nisu bili te sreće. Roger Crowley piše. Sudbina drugih zarobljenih u pomorskoj bici bila je drugačija. Nekoliko njih uspjeli su se izvući tvrdnjom da su dio službenog izaslanstva. Drugi su zarobljeni i zatočeni. Neki su od njih umrli od gladi, neki su zadavljeni. Prevoditelj Simao i Balanteali bili su zatočeni, ali je ubijen u zatvoru. Udarili su ga u glavu maljem i tako su ga ubili. Simao koji je bio u zatvoru u kantonu umro je od batina. Drugi su umrli od gladi i bolesti. 6. prosinca neke su vodili kroz grad, morali su nositi ploče s ovim natpisom. Sitni razbojnici poslani od velikog razbojnika došli su špionirati našu zemlju, neka umru kao pljačkaši. Od 42 zarobljena u bici na ušću Biserne rijeke krajem 1522. na životu su ostala samo njih 23. Oni su javno ubijeni 23. rujna 1523. Načine na koji su ubijeni ovako pisuje Roger Crowley. Na ulicama, izvan zidina, u predgrađima, svaki je sasječen u komade. Glave, ruke, noge, njihovi intimni dijelovi tijela stavljani su im u usta, truplo je rasječeno na dva dijela oko trbuha, njihove glave, intimni dijelovi tijela nošeni su ispred mandarina kantona, usviranje instrumenata i veselje, a onda bačeni u gnojnicu i od tada nadalje bilo je odlučeno da se ne dopusti ulazak u zemlju ni jednom Portugalcu, ni bilo kojem drugom strancu. U 15. stoljeću na svijetu su postojala samo četiri razvijena područja. Japan s 15 milijuna stanovnika bio je najmanji. Nakon toga dolazila Europa sa 75 milijuna stanovnika, onda Indija sa stanovništvom od 110 milijuna. Najrazvijenije područje na svijetu bila je Kina, nebesko carstvo ili središnje kraljevstvo sa stanovništvom od oko 120 milijuna. Ali ta četiri razvijena područja svijeta bila su povezana slabim trgovačkim vezama. Jedino što ih je vezalo bili su put začina iz svile koji se protezao od Carigrada preko Tabriza do Kine, te put začina koji se protezao od Kajra preko Crvenog mora do India. Portugalski strateški plan bio je da se zaobiđu ti trgovački putevi koji su kontrolirali arapski trgovci te trgovci iz talijanskih trgovačkih republika, te da se novim pomorskim putem dođe do bogatstva istoka. A u tom svijetu Kina je bila najsjajnija. Tko je mogao zaboraviti opis Kataja ili Kitaja koji je dao Marko Polo, u kojemu je napisano da u Kantonu ili Guangzhou ima stotinu puta više tovara začina nego što ih se može naći u Aleksandriji, te da ne postoji kraljevstvo na svijetu koje je upola toliko bogato kao Kina. Ali kako to pokazuju prve ekspedicije koje je Portugal poslao u Kinu, tamo prodor neće biti tako lak kao onoj u Južnoj Americi, Africi ili Indiji, govori Želimir Brala. Ono što je zgodno i zanimljivo je da povijest Portugalaca u Kini veoma jasno otkriva postojanje dva plana kolonizacije. Jednoga koji je službene narovi i drugoga koji je privatne, čisto poduzetničke prirode, Kina je u 15. stoljeću, 16. stoljeću još e, dobrim dijelom bila evropljanima poznata više kao daleka nekakva mutna, nejasna e, legenda, a trgovačke su se veze tada održavale preko duge cestovne rute koja se zvala Put svile, koja je prelazila cijelu centralnu Aziju i dolazila do istočnih luka Crnoga mora ili pak izravno u e, Konstantinopolis, gdje se onda trgovina dalje razvijela, uglavnom sa mlecima i njihovom flotom. I sada je portugalski e, kraj e, Manuel se dosjetio da formulira projekt kojim će zamijeniti put svile upravo pomorskim pravcem koji bi doveo e, robu iz kineskih luka do portugalskih luka, do Lisabona. Osvajanje Malake, s tim je u planu u vezi jer je već je 1509. godine on zadužio jednog plemića, Fidalga, koji se zove Diogo Lopes de Sequeira, da ode u Malaku pregovarati o uspostavi portugalske trgovačke kuće. Zašto je mu je Malaka bila interesantna? Zato što je ta luka, Malaka, je bila skladište za robu iz kineskih luka. Uputa koju je kralj dao, koju je Manuel dao e, tom svom plemiću je zanimljiva jer pokazuje koliko zapravo i sam kralj, odnosno njegov dvor, njegovi pisari, njegovi znanstvenici, pokazuje koliko ne znaju o Kini na početku 16. stoljeća, kaže ovako, pitaćeš za Kineze i odakle dolaze i koliko je to daleko i koliko često dolaze u Malaku ili na druga mjesta prodaju i koje su to robe koje donose i koliko njihovih brodova dolazi svake godine i kakvi su to brodovi, hoće li se na godinu vratiti i imaju li svoje faktorije ili kuće u Malaki ili u nekoj drugoj zemlji i jesu li bogati trgovci i jesu li slabi ljudi ili su ratnici i imaju li samo oružje ili i topništvo i kakvu odjeću nose i jesu li ljudi velikoga tijela, a i svaku drugu obavijest o njima. Godine 1471. portugalski pomorci došli su do dijela Afrike koji će nazvati de Costa de Almina de Uro ili obala zlatnih rudnika. Kasnije će taj dio zapadne Afrike dobiti ime Zlatna obala. Portugalski pomorci nazvali su je tako zbog zlata koje se tamo moglo naći. 11 godina nakon otkrića Zlatne obale, Portugalci su tamo sagradili utvrdu Elmina iz Mine ili Zlatne obale od 1487. do 89. u Lisabon je stiglo 8000 unci zlata. Unca je 12 na funte, funta je oko 327 grama. Između 1494. i 96. taj se promet zlatom povećao na 22.500 unci. Prihod od trgovine zlatom sa zlatne obale omogućio je kralju Joao I da po prvi put ima siguran izvor prihoda. To je bilo nešto s čime se malo koji priješnji kralj Portugala mogao pohvaliti. Joao I utemeljio je Casa de Guine Emina u doba kralja Manuela, kada je Portugal bio već utvrđen na Indijskom oceanu, Indijskom podkontinentu. Casa de Guine Emina postala je Casa da Indija, iz koje će se voditi opremanje ekspedicija u Indiju i trgovina začinima. Godine 1505. kralj Manuel utemeljio je Eštado da Indija i za prvog kralja u Indiji poslao Franšiška de Almeidu, koji je kralj bio samo pet godina, ali već tada je Portugal stvorio mrežu koja je s dalekog istoka dopremala bogatstvo u metropolu. Melen Hewitt u knjizi Povijest portugalskog prekomorskog širenja 1400-1668 piše... Do trenutka kad je završilo Almeidino Kraljevanje, Portugalci su stekli dobro znanje o zapadnom Indijskom oceanu. Kareira da Indija, pomorski put prema Indiji, bio je dobro utvrđen i flote su mogle prevaliti put od Portugala do Indije za šest mjeseci. Povratno putovanje trajalo je oko 200 dana, ako su brodovi plovili istočno od Madagaskara, mogli su skratiti putovanja i za pet tjedana. Otkriveni su otoci na Južnom Atlantiku, 300 od Akunji nazvan je otok na dalekom jugu. Portugalski brodovi oplovili su Madagaskar i glavni otoci Indijskog oceana bili su otkriveni i kartografirani. Otoci ispred istočnoafričke obale, Sokotra, Sejšeli, otoci Amirante, nazvani prema Vasku Dagami, Maledivi, Maskareni i Komorski arhipelag. Karte koje su marljivo crtali profesionalni kartografi u Lisabonu mapirale su napredak otkrića i širile razumijevanje oblika svijeta. Znanstvena vrijednost onoga što je postignuto kao nusproizvod portugalskog piratstva neizmjerna je i bez sumnje predstavlja jedno od najvećih postignuća renesansne Europe. Temelj tog carstva u nastajanju bili su brodovi, prije svega nave i karake, nosivosti od 400 pa do čak i 1000 tona. U pravilu ti su brodovi uvijek bili pretrpani. Iz Lisabona puni putnika za daleki istok, vojnika, upravitelja, trgovaca, svećenika misionara, na povratku puni tereta. Put prema Indiji uvijek je počinjao dobro. Na početku puta bilo je svega, pogotovo ako ste bili bogati imali bolje kabine na gornjoj palubi. Michael Crondall u knjizi Okus osvajanja usponi pad tri velika grada začina piše. U prvih nekoliko tjedana hrana je moralo biti u obilju. Imamo nekoliko zapisa o hrani koju su na brod dopremili Isusovački svećenici jedan je svećenik sa sobom donio nekih 75 litara vina, cijelo dimljeno prase, 50 živih kokoši, 50 komada svinskih rebara, 35 kg govedine, 70 oslića i 100 kostelja, vjerojatno usoljenih, slatkiše, sušeno voće, maslinovo ulje, maslac i jednu funtu od svakog začina. I to pokriva samo dio popisa. Kavezi prepuni s nekoliko stotina ptica i zečeva bili bi zavezani na glavni jarbol kako ih ne bi otpuhao prvi nalet vjetra. Goleme peći bile bi paljene svako jutro i gorile su cijeli dan dok su brodski momci, osobne sluge i robovi bogatih pripremali najmanje dva obroka dnevno. U 16. stoljeću u Portugalu se još nije solio bakalar. Najčešća usoljena riba na brodovima koji su išli na istok bio je oslić. Već za vrijeme prelaska Atlantika većine svježe hrane bi ponestalo. Michael Crondall piše. Do trenutka kada bi brod došao do rta Dobre Nade, mornarski dvopek bio bi pun crva i voda u bačvama postala je smrdljiva. Najmanje na jednom brodu neki su mornari počeli jesti pse i mačke kako ne bi morali jesti crvljivi dvopek. Posade brodova počele bi patiti od skorbuta, bolesti uzrokovane nedostatkom vitamina C. Isprva bi mornari postali blijedi, mutnog pogleda. Onda bi natekli njihovi udovi, desni bi počele krvariti. Na kraju krvavi čirevi prekrili bi tijelo. Lijek je bio dobro poznat, ali svježe voće ne bi trajalo dugo na tropskoj vrućini. Smrad koji se širio s broda, gdje na stotine neopranih ljudi na malenom prostoru jelo, spavalo i olakšavalo se od svake tjelesne izlučevine, morska bolest bila je česta, vjerojatno je bio zapanjujuće odvratan kad bi doplovio do Istočne Afrike i pristao u luci Mozambik da bi se obskrbio. Brod je bio sretan ako ne bi izgubio više od 10% ljudi. Ostatak puta preko Indijskog oceana bio je miran, ako se ne računaju oluje i brodolomi. Sve se to trpjelo kako bi se došlo na bogati daleki istok. Tko bi preživio put, mogao se u jednom putovanju obogatiti kralj e, Malaka nije baš pokazao interes za prisutnost Portugalaca, pa su to Portugalci riješili oružjem. Zauzeli su grad i tamo je od tada je djelovalo zapovjedno središte za ekspanziju na daleki, na daleki istok, ali podređeno vladi u Goji. I zaista nakon već dvije, tri godine će postojati e, naseobina Portugalaca sa dvije bolnice i pet crkava, ali klima je bila nezdrava za Europljane, smrtnost je bila veoma visoka, a u Lisabonu se i dalje nastavljalo razmišljati o trgovačkim odnosima s Kinom i onda je kralj zadužio ljekarnika imenom Tome Pirš da pokuša uvjeriti kineskog cara u prednosti dobrih trgovačkih odnosa sa Portugalom. E, Tome Pirš bio je neka vrsta orientalista. On je bio, već boravio bio na istoku i već je bio objavio dijelo koje se zove e, Summa Oriental, dakle recimo to sve o Orijentu, što je jedan kompendi informacija o Maleziji, o Sumatri, o Javi, o drugim je regijama Pacifika koje je prikupio dok je baš bio u Malaki prije nego što ga je Manuel imenovao baš njegovim predstavnikom. I sad je ponovo otišao u Malaku, a otamo u Kinu. I u Kini je dugo insistirao da ga car primi, što mu je uspjelo nakon ravno tri godine. Kina je bila ksenofobična, kontakti sa strancima su bili zabranjeni i stranci su često proganjani i osuđivani na smrt. I tako da je Tume Pirš i sam bio sa svojima zatvoren nekoliko godina, no uspio se spasiti i uspio je umaći. A barijera koja se postavljala takvim službenim kontaktima i koja se nije uspjela srušiti, jel da, omekša, jel, pobjeđena je amaturističkim duhom. Ljudi koji su djelovali za svoj račun, primamljeni velikim profitima koji su stjecali trgovinom, imena tih ljudi gotovo su posve zaboravljena jer su morali djelovati u tajnosti. I to u tajnosti u odnosu na Kineze, tako i u odnosu na Portugalce, jer su i Portugalci očekivali porez, a ne samo Kinezi koji su još i dali zabranu. Dobar je primjer za to, za taj avanturistički, e, poduzetnički duh, jedan koji e, nam pruža čovjek koji se zove George Alvarez, koji je bio na brodu, došao je do Malake, morao je zastati da osuši jedra, ostao je neko vrijeme i onda je, onda je naslutio da bi bilo dobro da on tu pokrene trgovinu sa, e, između Malake i Kine i tako je učinio. Izgradio je džunku i počeo je malo po malo ploviti do Kine i natrag, pa je onda, da bi to sebi lakšao, u Guangdongu na južnoj obali Kine izgradio kolibu koja je služila portugalskim trgovcima, koju je on naravno iznajmljivao, koji bi se osudili ploviti žutim morem. Između 1505. i 1515. svake su godine portugalski brodovi u Lisabon dovozili između 1000 i 1500 tona začina, većinom papra. Godine 1515. Portugal je trgovinu začinima iz Lisabona iz da Indije prebacio u Antwerpen. Odabir tog grada bio je sjajan potez. On je bio u srcu trgovačke mreže Sjeverne Europe. Za začine Portugal je dobivao zlato u polugama. Antwerpen je omogućavao i poslovanje s najmoćnijim bankarskim kućama Europe. Krediti su se mogli dobiti u zalog za buduću zaradu. U Antwerpenu se zlatom i srebrom moglo kupiti željezo, bakar, srebro, brodski jarboli, jedra, drvo, kao i kupiti oružje i oklop od najboljih europskih proizvođača oružja u Nizozemskoj i Njemačkoj. Portugalska moć bila je na vrhuncu sredinom 16. stoljeća. Malin Hewitt piše. Svake godine pet ili šest nava, svaka nosivosti od oko 700 tona, isplovilo bi iz Lisabona noseći kovčege srebra i natovareno topništvom, oružjem i opremom za veliki broj vojnika, fidalgoša i misionara koji su išli prema istoku. I svake se godine flota vraćala u Lisabon natovarena paprom i drugim začinima, pamučnim i svilenim tkaninama, draguljima i drugim luksuznim predmetima. Struktura tog carstva je do 50. godina 16. stoljeća postala izuzetno složena. Bilo je nekih 50 tvrđava koje su štitile portugalske trgovačke faktorije i velike trgovačke gradove. Nekima od tih gradova dane su povelje i oni su imali samoupravu kroz trgovački senat, ali drugi, poput velikih luka Papara u Kočinu i Kolumbo na Šrilanki, bili su nominalno vlasti lokalnih vladara s kojima su Portugalci sklopili savez. Savezi, temeljeni na portugalskoj zaštiti, sklopljeni su s mnogim vladarima na obalama Indijskog oceana. U istočnoj Africi počeo je rad na velikoj tvrđavi Sao Sebastiao u Mozambiku, iz koje kapetan nadzirao trgovački život na tisućama milja obale. Portugal je kontrolirao strateška uporišta Diju na ulazu u Kambajski zaljev Arabskog mora, Hormuz, otok u istoimenom prolazu koji spaja Perzijski i Omanski zaljev, te Muskat, ključno uporište u Omanskom zaljevu. Sve pokušaje arapskih vladara i Osmanskog carstva da vrate ta uporišta Portugal je uspješno odbio. Jedino mu nije uspjelo zauzeti Aden, tada bi u cijelosti kontrolirao skoro svu trgovinu na Indijskom oceanu. A Portugal je namjeravao ići još dalje na isto i posvuda gdje su se iskrcali portugalski pomorci, vojnici, trgovci ili pirati, oni bi ostavljali posebnu posjetnicu. Postoji u portugalskoj povijesti otkrića jedna oznaka koja kaže da je to portugalski posjed, a to je od kamena skulptura, zapravo štab gdje je gore grb, to se zove padram, visine 2 do 3 do 4 metra i to kad se usadi, to znači da je portugalska država tamo bila i da je to njezin posjed. E, onda se ovaj sjetio, Žoža da i on tako to lijepo napravi, premda niko živ nije, u u Lisabonu o tome ništa znao, ali tako je ispalo da ta obala pripada tobože portugalskom kralju i on je lijepo nastavio poslovati kao da je, kao da je to istina. Drugi su pustolovi činili slično i uspjeli su na kraju uspostaviti trgovačke veze između Kine i Indije, pa onda e, dalje u Europu preko Malake i s druge strane između Kine i Japana. I sami su Kinezi ubrzo spoznali prednosti takve trgovine, no prema njihovom razumijevanju valjalo se držati starih zakona, ovih koji zabranjuju kontakte, to su bili gotovo sveti zakoni jel, koji se nisu smjeli kršiti. No na kraju je mandarin kantona 1557. godine se dosjetio kako da se ne drži baš zakona kao pijan plota i našao je formulu, a da nije prekršio zabranu, dao je Portugalcima naime otočić vezan uz kinesko kopno uskim tjesnacem, gdje je izgrađena zidina da označi kako tamo završava Kina. Bio je to poluotok gdje je tada bio i danas je Makao. A činjenica da nije fizički bio dijelom Kine omogućavala mu je slobodnu trgovinu i uskoro je to malo ribarsko mjesto postalo veoma aktivan trgovački grad gdje je čak do 1675. godine. To je bilo jedino kinesko skladište za vanjsku trgovinu. I nakon toga, e, sve do opijomskog rata 1839. do 1944. Makao je bio kozmopolitski grad, otvoren svim stranim zemljama i trgovačka baza Kine za trgovinu sa Europom. I premda je e, Makao bio administrativno ovisan o Goji, gradom su upravljali zapravo trgovci. Ustanovili su organ vlasti, to je zanimljivo, koji i danas funkcionira, senat komore, premda danas više nema takve naravno ovlasti, niti za vrijeme 20. E, stoljeća imao više takve ovlasti. Guverner je, kojega je postavljao Lisabon, je bio prvi prijenosnik e, poluga vlasti iz Matice zemlje. Kina je trebala biti najveća nagrada za Portugalce na dalekom istoku, izvor svih bogatstava, prije svega začina. Ali Portugal neće biti taj koji će otvoriti Kinu. Godine 1577. John Dee, engleski matematičar, filozof i proučavatelj okultnoga, objavio je dijelo pod naslovom Opći i rijetki podnesak koji se odnosi na savršeno umjeće navigacije. U njemu je po prvi puta upotrijebio pojam Britansko carstvo. 23 godine nakon tog dijela u Londonu je osnovano dioničko društvo pod imenom Guverner i tvrtka londonskih trgovaca za trgovinu s istočnom Indijom. Tvrtka će biti poznatija kao istočno-indijska kompanija. Dvije godine nakon toga poveljom općih staleža osnovana je ujedinjena istočno-indijska tvrtka za trgovinu između Magellanovog prolaza i Rta Dobre Nade. Te dvije tvrtke, Engleska i Nizozemska, postaće dominantne u trgovini s dalekim istokom, ali još je neko vrijeme Portugal imao tu prednost. Period Makaoa je miran period, dolazi samo do jedne dramatične epizode, kad je ubijen guverner, komandant Ferreira do Amaral, na kineskom teritoriju na prilazu Makao, i, ali on sam je izazvao taj incident. Čini se da je bio čovjek koji je bio konfliktne prirode i odmah je zauzeo takav konfliktan stav prema Kinezima. Makao je imao do tada dvije carine. Portugalska koja je naplaćivala porez na portugalskim brodovima i predstavljala jedini javni prihod kojim su se plaćali funkcionari portugalske države koji su tamo radili u gradu i kineska s druge strane carina, Hopu takozvana, čije su prihode ubirali da bome mandarini kineskog carstva. I sada e, ovo taj guverner Ferrer du Amaral je izbacio prvo mandarine iz Makao, da ne smiju tamo biti, reorganizirao javne službe, ukinuo kinesku carinu kao instituciju, ukinuo plaćanje raznih nameta i poreza, ali samo kineskom carstvu, ne portugalskom carstvu, odnosno kralju. Ukinuo i plaćanje najamnine za Makao. Makao je naime unajmljen od Portugalaca. Mandarinima je njegova ta energična vlast bila neprihvatljiva i pokušali su ga fizički eliminirati i zaista kad je izašao na jahanje u pratnji posilnoga, napala ga je grupa Kineza koji su ga izboli noževima i ubili, navodno je to naredio pod kralj kantona. I tada je došlo do oruženog sukoba, kad su Portugalci počeli bombardirati jednu kinesku trđavu blizu ulaznih vrata, da se osvete, odnosno više da pokažu, i oni su znali da je ponašanje Ferreira dva morala bilo neracionalno, ali su morali pokazati, dati dokaz svoga suvereniteta veze Kine s Japanom preko Makaoa, Portugalci su održavali više od jednog stoljeća, dok se nije pojavila, sve dok se nije pojavila nizozemska konkurencija. tome Pireš otišao je na daleki istok po preporuci kralja Manuela. Pireš nije bio bogata roda, ali bio na glasu kao učena osoba i kralj ga je na istok poslao s pismom u kojemu je pisalo da on treba služiti kao bilježnik i računovođa faktorije te nadzornik lijekova. Pireš je brzo impresionirao pod kralja Albuquerquea, kojega je nazvao marljivim čovjekom. Pirešovo znanje ljekovitog bilja, začina i medicinskih preparata bilo je neprocjenjivo. Jedan od zadataka koje on uzeo na sebe bio je da sazna što je moguće više o svijetu istočno od Malake. Rezultat svega toga bilo je dijelo Suma Oriental. Roger Crowley piše. Piraš je bio prvi europljanin koji je zabilježio da kinezi jedu s dva štapića i s glinenom ili porculanskom posudom u lijevoj ruci, blizu njihovih usta. S dva štapića usisavaju hranu to je prvi put vidio kod trgovaca u Malaki. U svom je dijelu Pireš spomenuo i zemlju dalje od Kine po imenu Cipangu. I do te zemlje doći će portugalski brodovi. Roger Crowley piše. Priča s kojom počinje kontakt Europe s Japanom počinje, koliko znamo, 1543. Kineska džunka koja je prevozila portugalske trgovce vjerojatno je sudjelovala u ilegalnoj trgovini kad ju je udarila oluja i bacila ju oštećenu na obale Tanegashime, zapadnog japanskog otoka. Promatrači su promatrali kako se ljudi čudnog izgleda iskrcavaju na obalu. Za Japance oni su bili Nanban Yin, barbari s juga, neotesani ljudi koji su jeli rukama i na glasu da ne koriste šalice, da bi pili oni su izazvali senzaciju. Brzo je poslan izvještaj gospodaru otoka Tanegashimi Tokitaki. On je pozvao Portugalce da dođu do njega i zapovjedio je popravak broda. Portugalci su sa sobom donijeli nešto što je privuklo gospodarevu pažnju. Preko dva prevoditelja pitao je što je to. Oni su ponudili demonstraciju. Stotinu koraka dalje postavljena je meta. Jedan od Portugalaca podignuo je pušku fitiljaču na rame ispalio hitac, bljesak i prasak. Kugla je pogodila metu. Eksplozija se činila kao munja i zvučala je kao grmljavina. Bila je to naprava, zapisano je u kronikama, koja je mogla probiti zid od željeza i razbiti planinu od srebra. Jedan je hitac bio dovoljan da promijeni tijek japanske povijesti. Portugalski utjecaj je bio toliko jak da japanski historičari period između 1540. i 1630. zovu kršćanskim stoljećem. Naime, kršćanin je sinonim za Portugalac tada. Jel? Glavni centar međunarodne trgovine u Japanu bio je grad koji je do 1945. bio je gotovo nepoznat zaboravljen u, u Europi i u svijetu, a potom je nažalost postao e, jako poznat Nagasaki. Nagasaki su osnovali Portugalci kako bi iskoristili trgovački vakuum između Kine i Japana. Dakle, Kinezi su jednako zatvoreni i prema Evropljani, jednako su zatvoreni i prema Japancima, i Portugalci to uočavaju i smatraju da bi neka vrsta posredništva bila i tekako unosna ako bi se oni ubacili. Tamo su se nastanili i bili su vrlo, vrlo utjecajne društva, a posljednji trag toga velikoga pothvata je to da su do dan danas ostale u japanskom e, jeziku brojne riječi portugalskog jezika. A neki su u 19. stoljeću japanski filolozi tvrdili da ih ima čak 4000, što nije točno, ali nekoliko stotina riječi visoke frekvencije u japanskom jeziku zaista su portugalske riječi. Na primjer, staklo se kaže bidoru, vidru portugalske. Onda jedna riječ koju bismo i mi prepoznali u japanskom. Naime, dugme se u japanskom kaže botan. Zašto? Zato što je portugalski butan. Onda još bismo jednu riječ mi mogli vjerojatno prepoznati, Voće dunja se na japanskom kaže marumeru, a portugalski je to marmelu, od tuda pak hrvatska riječ marmelada. Marmelada je u portugalskom samo sir od dunja kotonjata ili pan znači pan, znači kruh. Dakle, portugalski pan, latinski panis, odnosno pane, ili ono što je u posljednje vrijeme i u Hrvatskoj popularno u ovim specijaliziranim restoranima, tempura je tempura, portugalski. Naime, to je e, četiri puta godišnje Portugalci kao e, katolici nisu smjeli jesti meso. Onda jedan način je bio da paniraju komadiće povrća, a Japanci su to vidjeli, oni su jeli do tada to povrće, te komadiće samo kuhane. I onda su se i oni sjetili. E onda je ostalo prema portugalskom e, terminu. Godine 1467. u carskoj prijestolnici Kyoto izbio je sukob između dvije samurajske obitelji bliske šogunu iz dinastije Ashikaga. Povod za sukob bio je spor oko nasljeđivanja u toj obitelji. Taj je sukob bio početak takozvanog rata onim koji je potrajao deset godina i u kojemu se slomila kakva takva središnja vlast u Japanu. Nakon tog rata nastupilo je razdoblje koje se zove Sengoku ili razdoblje zaračenih država u kojemu su moćni daimjovi zemljoposjednici se sukobljavali za prevlast u Japanu. U takav Japan došli su Portugalci s vatrenim oružjem. Tokitaka koji je dočekao Portugalce kada ih je oluja izbacila na otok Tanegashima, prvi se okoristio tim oružjem. Kupio je jednu, možda i dvije puške za veliku svotu novca i uposlio je otočkog kovača Jajtu da napravi kopiju. Usprkos tehničkim poteškoćama, on je u tome uspio. Vijest o oružju koje su donijeli Nanban Yin brzo se proširila. Savladane su poteškoće slijevanjem, ključni materijali za proizvodnju baruta, salitra i sumpor su pronađeni zajedno s olovom za metke. Korištenje novog oružja brzo se proširilo Japanom. Oružje nije bilo jedino što su Portugalci donijeli u Japan. Astrolabi, mehanički satovi, dalekozori, knjige koji su tiskali Isusovci u geografiji, navigaciji, astronomiji i matematici sve to fasciniralo Japan. I misionarski rad dao je rezultate. Tijekom 16. stoljeća misionari, uglavnom Isusovci, preobratili su na kršćanstvo oko 100.000 tisuća ljudi u Japanu. Trgovinu s Japanom držali su skoro isključivo Portugalci, koji su u crnim brodovima, kako su ih Japanci nazivali zato što su bili premazani smolom, odvozili i dovozili robu. To nije dugo potrajalo. Godine 1600. u bici kod Sekigahare pobjedila je vojska Tokugave i Ejasua, čime je započelo razdoblje šogunata Tokugava ili razdoblje Edo. Odmah na početku tog razdoblja iz Japana su istjerani svi stranci, pogotovo Portugalci, a trgovati s Japanom mogli su samo nizozemci i Kinezi i iskorijenjeni su gotovo svi kršćani. Svoju pobjedu Tokugawa Ieyasu postigao je upravo superiornom upotrebom vatrenog oružja koje su u Japan donijeli Portugalci. Portugal je izgubio Japan, ali je dalje na dalekom istoku imao uporišta iz kojih je u Europu dovozio najtraženiju robu. U Europi su mirodije, mirodija je zapravo drugi riječ, druga riječ za začin, mirodija je od grčkoga miron, što znači mirisno ulje ili balzam. Najcijenjenije mirodije u Europi su bili papar, crni papar, jel, džumbir, klinčić, muškatni oraščić, macis ili muškatnjak. To je zapravo ovoj od muškatnog oraščića, kako danas poznamo, cimet, šafran, anis, piment, kurkuma i kumin. Osim papra koji je dostupni i, e, i srotinja ga je mogla upotrebljavati, e, sve ostale mirolodije nalazile su se prvenstveno na bogatijim stolovima. I tko je imao novca nije štedio na mirodijama, a u srednjem vijeku i renesansi ljekovita vrijednost je posebno isticana. Zašto? U to doba je u europskoj medicini dominirala takozvana humoralna teorija ili humoralna patologija to je naziv za teoriju koja se razvila u antičkoj još doba i držala da je ljudsko tijelo sastoji od čvrstih dijelova i od tekoćih dijelova. Čvrsti dijelovi su kosti, tkiva, stjenke krvnih žila, a tekući dijelovi sastoje se od osnovna četiri tjelesna soka, sok ili humor latinski, jel? tek će poslije dobiti taj riječ humor u smislu šaljivost ili smiješno, tek će kasnije preko engleskoga dobiti to značenje. Ti su sokovi tradicionalno bili krv, sluz, crna žuč i žuta žuč. I prema toj teoriji bolesti su bile posljedica neravnoteže među tjelesnim sokovima, a liječenje se sastojale upravo u tome da se ponovo uspostavi ravnoteža koja je bila poremećena pa je čovjek zato bolestan. Dakle, osnovna postavka je te medicine da zdrava osoba mora imati uravnotežena četiri tjelesna soka, a oni pak odgovaraju prirodnim elementima, zraku, zemlji, vodi i vatri prehrana je morala poticati upravo tu ravnotežu među sokovima, drugim riječima, e, nije smjela biti ni jako vruća, ni hladna, ni suha, ni vlažna, a začini su upravo trebali pridonijeti uspostavite ravnoteže. Na primjer, ako se jede riba, a ona je hladna i vlažna namirnica, nju treba začiniti začinima koji će smanjiti hladnoću i vlažnost kako bi bila usklađenija s ostalim sokovima. Mirode su također bile paljene unutar prostora ili naprosto razbacivane po podu kako bi se po poboljšao neugodan vonj srednjovjekovnih prostorija. Tu je bila posebno cijenjena sandalovina, dakle paljenje štapića od sandalovine koji su širili opajan miris, ali i balzam, kamfor, onda mastiks, a to je smola od balzama jednog e, drveta, mira, što je crveno smeđa smola od drugog drveta. Portugalsko carstvo bilo je na vrhuncu oko 1500. godine. Nije prošlo puno vremena i Portugal je počeo padati. Razloga za to ima puno. Jedan je da su stare trgovačke sile poput Venecije naučile kako se suprostaviti portugalskoj konkurenciji. Portugal je imao uporište na dalekom istoku, ali Venecija je nekako uspjela doći do boljih i kvalitetnijih začina. I održavanje carstva bilo je sve skuplje. Portugalska vladajuća kuća sve se više zaduživala i do 1540. bila je dužna 2 milijuna dukata samo bankarima iz Antwerpena. Rast starih sila poput Španjolske i novih poput Nizozemske i Engleske samo je umanjio portugalski udio u trgovini s dalekim istokom. Dok je Portugal jedva namicao srebro za svoje carstvo, Španjolska je naišla na najveći rudnik tog plemenitog metala u Potosiju, u Boliviji. Sve je to dovelo do toga da je 1549. Portugal zatvorio faktoriju u Antwerpenu. Na koncu 1578. portugalski kralj Sebastian krenuo je u križarski pohod na Maroko. Kod Kasr el Kebira u sjevernom Maroku njegova je vojska doživjela težak poraz, a on je poginuo. Portugal će nakon toga doći pod vlast španjolske krune. Zlatno doba Portugala definitivno je prošlo. Zaradu od začina sada su uzimale druge zemlje, ali pomama za njima nije jenjavala, govori Želimir Brala. Klinčić Muškatni oraščić i macis, dakle ovaj muškatno oraščića, bili su najvjerojatno najznačajniji tada. Oni su dolazili s jedva nekoliko otoka u indonezijskog arhipelaga, ali su odigrali značajnu ulogu u međunarodnoj trgovini. U antičkom su svijetu već bili poznati kao lijekovi i u Indiji i u Kini, a za vrijeme srednjega vijeka bili su veoma važan začin u kuhinje i stoga su europske zemlje itekako borile da bi preuzeli kontrolu nad njihovom trgovinom. Klinčić je autohtono stablo na samo pet vulkanskih otočića u indonezijskoj otočnoj grupi između Sulavezija, otoka Sulavezija i Nove Gvineje. To su otoci Ternate, Matir, Tidore, Makijan i Bakan, koji svi pripadaju Molučkim otocima, koji su kod nas zvani i začinskim otocima upravo zbog, zbog toga. Prva evropska uporišta tamo su osnovali Portugalci i otamo kontrolirali put prema Europi. Naravno, ti su otoci u toku povijesti dobivali različite e, gospodare. E, na primjer, 663. godine došli su u posjed nizozemske, Klinčić je bio jako puno upotrebljani u medicini. Smatrali su liječnici da je lijek koji služi za unutarnje grijanje, koji pomaže dakle da se rasprši hladnoća i ugrije tijelo, a i kao sredstvo za poboljšanje probave, a i antiseptik. Klišić se upotrebljava također za liječenje niza bolesti, uključujući crijevne bolesti, impotenciju, dijareju, povraćanje i koleru. A melen od Klinčića liječio je zubobolju, uvod škorpiona i svaki drugi upalni proces koji izaziva bol. Za ilustraciju kako su se upotrebljavali u kuhinji Klinčić i muškatni Oraščić, zgodan je podatak da je 1476. godine kad se ženio neki vojvoda u Lanshutu, kuhari su za bankete upotrijebili 93 kg cimeta, 130 kg džumbira i 38,5 kg muškatnog oraščića. Slušali ste povijest četvrtkom, tek čitao Janoš römer emisiju snimio Renato Drvodelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.